Ադրբեջանցիների կողմից օկուպացված Շուշիում վերջին տարիներին կյանքը օրեցօր աշխուժանում էր։ Շուշիում տեխնոլոգիական համալսարանի բացումը Բերթաքաղաքը զարգացնելու պետական քաղաքականության բաղադրիչներից էր։ 44-օրյա պատերազմից հետո համալսարանի դասախոսաուսանողական անձնակազմի առաջ ծառացան բազում խնդիրներ, որոնք պատվով հաղթահարել են Արցախ լրատվականի հետ զրույցում ասում է Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի բնագիտական կապի միջոցների եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դեպարտամենտի ղեկավար Ռոբերտ Հարությունյանը։ Դասապրոցեսը թվում էր թե պետք է կանգնի դաթարի, բայց ի պատիվ մեր դասախոսական կազմի մենք նոյեմբերի 4-ից արդեն վերսկսեցինք դեր պատերազմը չի ավարտվել մենք սկսեցինք դասապրոցեսը on-line միջակայքում Բոլոր դժվարություններին հակառակ պատերազմից հետո համալսարանի անձնակազմի հիմնական մասը վերադարձել է։ Չվերադարձողներ նույնպես եղել են։ Ռոբերտ Հարությունյանն ասում է, որ նրանցից շատերը տուն տեղ են կորցրել, ինչն էլ ազդել է նման որոշման կայացմանը։ Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունից հետո լծվել են խնդիրների լուծմանը, առաջնայինը համապատասխան շենք գտնելն էր։ Բնականաբար տարածք չունեինք բոլորովին, քիչ ժամանակ on-line դասանելուց հետո մեզ տրվեց հնարավորություն երկրորդ դպրոցում, երկրորդ հերթով դաս անցկացնել։ Դա դեկտեմբերի կեսերին էր, մինչև հունվարի կեսերը տենց դասերին դեղ էինք անցկացնում։ Հունվարի կեսերից մենք տեղափոխվեցինք 9-րդ դպրոց, ելի նույն երկրորդ հերթով։ Բնականաբար լսարանների թիվը բոլորովին չէր բավականացնում, չէր բավարարում մեր դասապրոցեսը իրականացնելու համար։ Դրա համար մենք միջի մասնագիտականի դասընթացներն էինք իրականացնում արկա ուսուցման համակարգով մի մաս հերակայի մագիստրատուրայի ուսուցումը շարունակում էինք մենք on-line անցկացնել 44-օրյա պատերազմից հետո համալսարանի ուսանողները ժամանակից շուտ հասունացան, նկատում է Ռոբերտ Հարությունյանը։ Բուհի ուսանողական գիտական ընկերության ղեկավար Հերմինե Արուշանյանը հիշում է համալսարանում անցկացրած վերջին օրը։ Համասանում ունեցած վերջին օրս դա երբ կրթօջախս դարձավ ապաստարան եւ մենք միայն համասանի նկողում էինք կարողանում ապահով գիշերել, որովհետեւ քաղաքում կար վտանգ, ամեն մի կետ, ռմբակոծություն, ԱԹՍ-ներ եւ այլն, Եվ երբ դուրս եկա համասարից, որ արդեն պիտի Երևան գնայինք, մի պահ կանգնեցի, կարոտով նայեցի, մի տեսակ զգում էի վտանգ կար, անգամ տնից դուրս գալուց էի ես զգում այդ նույն վտանգը, բայց չէի պատկերացնում, որովհետև երբ բարձունքում ես կանգնած ու հեշտ էր ներքև նայել, բարձունքից վախ չէինք զգում։ 44-օրյա պատերազմը համալսարանի 55 ուսանողի կյանք խլեց։ Այստեղ բոլորը հիշում են նրանց եւ գիտակցում, որ այսօրվա խաղաղ օրվա համար հերոս նահատակների երեկվա սխրանքներին ենք պարտական մենք հասկացանք, որ իրենց ենք պարտավոր մեր իսկ ուժով առաջ շարժվելու, կորցնելով Շուշին ու լինելով այստեղ, օտար հասցեից գնում ենք օտար տեղ, սակայն երբ համասարանի մի քանի ուսանող դասախոս իրար հանդիպում ենք, մենք մեզ զգում ենք ինչպես մեր Շուշիում։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանն այժմ հաստատվել է Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի նախկին շենքում։ Այս խնդրի լուծումը փոքրիշատե թեթևացրեց անձնակազմի հոգսերը, բայց պատերազմից կրած վնասները վերականգնելու համար ժամանակ է պետք, ասում են։ Համալսարանում լաբորատորիա էր գործում, արտադրվում էին հյութեր, մուրաբաներ ու կոսմետիկ միջոցներ։ Նյութական ոչինչ փրկել չի հաջողվել, այժմ ամեն ինչ զրոյից են հավաքում։ Չեն մոռանում նաև նոր ծրագրերի մասին։ Այս տարի պիլոտ պիլոտային ծրագիր է գործարկվել, որը հնարավորություն է տալիս դպրոցների այն շրջանավարտներին, որոնք միասնական քննություններ չեն հանձնել կամ բավարար միավորներ չեն հավաքել, գյուղատնտեսական ոլորտի հմտություններ ձեռք բերել, հետագայում այն որպես մասնագիտություն ընտրելու համար։ Էրիկ Հակոբյան, Արցախ լրատվական։